Bi dengan Bidengankah seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas mindari pi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi